diguem important. Però hem començat amb una banda i anem a explicar el que acabem d'escoltar, perquè l'any 2005 mhm. es formava a Glasgow, a Escòcia, la banda de death metal melòdic i deathcore, els Bleed From Within, debutant un any després amb el seu primer EP, el In the Eyes of the Forgotten. El passat 25 de març van editar el seu tercer disc d'estudi, anomenat Uprising, on segueixen tractant temes com les relacions interpersonals, eh, les lluites internes de les persones, l'antireligió aquí ja ens hi posem, o sigui, hem començat de vots i ara... I ara ja estem antis. <laughs> tornem, ens tornem antireligiosos i uh, no sé, a veure què us ha semblat aquesta nova banda que avui s'estrena al programa i us hem posat el tema que dona nom al seu nou àlbum, el tema que ha servit per gravar el primer videoclip, el Uprising. I ara sí senyors, ha arribat el moment d'aquesta gran entrevista, una entrevista que feia molt temps que volíem fer. Sí. De fet, des de que els vam conèixer que ja fa molt temps i ja són grans amics nostres. De fet, volíem, volíem fer-ne dues d'entrevistes. Sí, i al final les hem ajuntat Però i per això que... ha durat tant, sí. jo crec. <laughs> com que els vam trobar junts va ser, nostra. ara és el moment, fem-ho fem, a la doncs vegada. Doncs fa un parell de setmanes vam poder xerrar amb dos dels professors de la Heavy Rock School, l'Escola de Música Moderna de Barcelona, Aquí ens van fer un ampli resum de la seva vida i també de lo que és l'escola. Ara, ara ho escoltareu tot plegat. Ells són Mike Zagora, professor de guitarra i director o cap d'estudis, com diu ell, de l'escola, i Loris Pacaccio, que és també doncs, el professor de bateria. Abans, eh, escoltem un tema de la banda italiana Chronic Cage, una de les moltes on ha tocat el Loris Pacaccio. Us deixem amb aquest tema, això es diu Veil of Sirens. Mike Zagora i Loris Pacacho, doncs grans músics i professors de la Heavy Rock School, Escola de Música Moderna de Barcelona. Anem a conèixer una mica més a tots dos. Primer de tots, donar-vos la benvinguda al Carimetal. Molt bones, gràcies per estar aquí. Eh, anem enrere en el temps i viatgem fins als vostres orígens. Quin va ser el vostre primer contacte amb la música? Una pregunta un poco difícil para mí, pero bueno, yo creo la pasión. el primer contacto, el hecho de tenerlo dentro, de nacer con esta gran emoción, ¿no? Y luego estudiar, aprender muchos años de estudio para llegar a ser un músico, digamos, como los demás. El primer contacto, para mí, sobre todo, es l'haver nascut amb, a una familia que escuchaba música. O para el meu toda la tota la vida, doncs, escoltant Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, bla, bla, bla, y créixer amb, amb uns pares que et donen aquesta formació involuntàriament, directament perquè els agrada la música, doncs això fa que directament, abans de ser músic, compartir ho d'alguna manera, i ets músic, i voluntàriament, perquè crec que et formes d'aquesta manera, no? Vull dir que és, hòstia, estic escoltant música de puta mare i això és el que fa que, a més a més, quan agafes un instrument, siguis més músic. I ara que parlaves d'instrument, vosaltres sou Mike guitarrista, Loris bateria. Quan i com decidiu dedicar-vos a aquest instrument? Eh, bueno, para mí fue mm, voluntaria, como decía el Mike también, porque yo empecé cantando, luego tocando la guitarra y gracias a unos amigos que tocaban un concierto una noche, pues me dijeron, oye, ¿por qué no puedes tocar la batería? Y ahí empezó todo. Y entonces luego a machacar música, a leer partituras para aprender, digamos, a, ser músico. es Claro, mí el tema es lumares mateix que es familiar. però mai inculcat. O sigui, quan tu mm, veus, per exemple, ton pare que toca la guitarra i, a més a més, veus el teu germà, un germà que és el, el gran, no, diguéssim, i veus que toca i toca, per exemple, blues, que flipes, que és grandíssim, mm, et fixes i dius, hòstia, em pots ensenyar alguna cosa? Com? Tinc una guitarra a casa, tinc un germà, tinc un pare que toquen, em podries ensenyar? Clar, i et ensenyen quatre acords i t'enganxes. I mentre la gent pot estar jugant a futbol, els nens, quan ets un nen petit, etc etc, mmm, dius, hòstia, doncs no vaig a jugar a futbol, mm, me'n vaig a tocar la guitarra. I veus que allò estàs enganxat. I és com va començar la història de tocar l'instrument. I una vegada triat el vostre instrument, els dos us decanteu cap a un mateix gènere musical, el heavy metal. Quins, uh, quines són les vostres influències dintre de l'estil? Bueno, para mí en el heavy metal, sin duda los Judas Priest, los Iron Maiden. Eh, bueno, también no es solo el heavy metal, es una evolución general, ¿no? Todo nace del rock en general, entonces poco a poco vas evolucionando a otro género más extremo, entonces llegas a tocar heavy metal, ¿no? Tocar heavy metal para mí como músico es un divertimiento, un desarrollo. Básicamente yo creo que existe rock a nivel musical. Luego, de esta base se puede tocar cualquier género de música, Eso es lo que pienso. Claro, el metall ben bé, bueno, como comenta no es que arribi así de... bueno, pues he nascut i heavy metal. También em amb la meva, la meva part eh, vaig començar a escoltar doncs, Pink Floyd, vaig començar a escoltar doncs, el Hendrix, que tot això és rock, eh? i pot ser tan metall com poden ser els més metalls de la gent que hi ha avui en dia. Eh, però bueno, quan escoltes Janis Joplin, quan escoltes el, a, jo què sé, els The Doors, o quan escoltes Led Zeppelin, creixes així i de cop, a, a mi particularment, m'arriba un bon dia un disc en vinil de Lingui Malstein, l'Odyssey, me'n recordo, eh, que a més jo he influenciat totalment i segueixo estant però escoltant blues, tocant blues, Steve Ray Vaughan, Rory Gallagher, etc etc. i de cop eh, arriba un disc que l'escolto i per mi era nou allò. I era, era metal, era Lingui malstin. I dius, hosti, me'l ficava. I mon germà, per exemple, escoltava pues, blues o mon pare i tal, però cada cop que, per exemple, s'anaven i tal, jo dic, hòstia, tinc aquí un disc que no sé de qui ha arribat, però és de Lingui malstin i me'l ficava. I dic, aquí hi ha algú que m'està plenant molt. O sigui, m'agrada moltíssim. O sigui, que es pot dir que a partir de, igual, 16-17 anys, al principi d'escoltar el que és heavy metal, heavy metal, va vindre a partir del, de Lingui Malstein, curiosament i aquest va ser el principi del metall. Ara mateix els dos sou professors de la Heavy Rock School, el Mike a més a més director, i sou dos grans amics. Nosaltres volem saber com us vau conèixer. Bueno, eh, <laughs> sí, oficialmente pues nosotros eh, tuvimos la suerte de conocernos gracias a un grupo que se llamaba Mind Cage, que grabó una maqueta en el 2001 y que luego, porque hubo otro grupo que se llamaba del mismo nombre, tuvo que cambiar el nombre, entonces se llamó Tritrausen Eyes. Pues yo conocí al Mike como guitarrista en Tritrausen Eyes en mm, el 2005 más o menos y al principio nació una gran amistad, luego un gran músico sin duda, muy bonito participar con él en las composiciones. Y luego este proyecto, digamos, se soltó y, digamos, hemos tenido la posibilidad de vernos fuera de este proyecto. Y, lo que estábamos diciendo antes, como hoy entrado, digamos, como en la Heavy Rock School como escuela, es gracias a él, porque él quería que yo daba clases ahí en la escuela, entonces, claro, más que agradecido, ¿no? Porque básicamente primero amigos, ¿no? Como decíamos antes, y luego músicos, ¿no? Entonces, claro, yo estoy muy agradecido de, de ser parte de esta idea muy buena. Ara anem a conèixer una miqueta al Mike, primer de tot. Hem vist en la teva biografia que amb 18-19 anys vas crear la Mike Zagor Experimental Show, fent un concert amb 15 músics de tot tipus. Ens pots explicar en què va consistir i d'on et va sortir aquesta idea? Que la idea era una mica sortir-se, però no per, per voler sortir-se, eh? sinó perquè un doncs, toca rock, ha estat en bandes de, de canya, de metal, del que sigui, però quan un toca a casa, eh, al final li surten moltes, moltes idees, que aquestes idees eh, a vegades no tenen res que veure amb el que pot ser el que fa normalment musicalment. I de cop et, et dones compte de que, de que tens molta música feta a casa, personal que dius, si gravés un disc, mm, jo vaig un pal que puc fer aquest disc, però hi ha molta música que igual no la puc ficar amb aquest rotllo. Eh, I quan tens música, per exemple, que m'apassiona molt, eh, música hindú, no? índia, eh, àrab, música molt exòtica, per dir alguna cosa, dius, hòstia, i això ho vull mostrar també, vull tocar, vull mostrar-ho a la gent i que conegui el que és això. I se m'ha passat pel cap dir, doncs mira, agafo totes aquestes cançons que tinc agafo 15 músics, o no sé quants eren, però eren molts, eh, un tenia un sitar, doncs l'altre tocava l'acústica amb, amb 12 cordes, eh, l'altre la trompeta, molts músics que van voler col·laborar amb aquesta cosa que potser se sortia fora de l'estil que, que solia fer, no? I al costat, directament de, de Mecasa, de Capellades, hi ha un bar que va dir, escolta'm, per què no ho fas aquí? I directament ho vam fer, ho vam ficar tot, amb veles, amb afombres, amb catifes, tot, tot molt ben presentat. I vam fer una música que tot s'ha de dir, es va planar al bar, però la gent esperava una cosa que no era. Però, hòstia, pues, tocarà el mic i serà tot super rockero i tal, i el que la gent va veure va veure una cosa experimental, com ja es va dir, és experimental total, i era super passat de voltes, rotllo molt Frank Zappa, mm, d'aquest pal, no? John Thorne, eh, clar, la gent, jo vaig veure molta gent que va dir, tio, has fet alguna que realment és una gala de lo que diu el cartell experimental. I molta gent que deia, hòstia, tio, però que me has hecho aquí? Dir, però si és que no sé si dir-te, els amics més amics, alguns van dir, és de puta madre, i alguns altres van dir, esto es un mierdón. Però igual, perquè tampoc es va entendre aquella cosa tan estranya que va ser. Però com a cosa experimental va ser increïble i que crec que qualsevol músic sempre ha de fer que és expressar tot el que té allà al calaix amagat, tirar-ho. Hem vist també que vas estudiar al Berklee College of Music de Boston. Com va sortir la, la possibilitat d'estudiar allà i com vas rebre aquesta idea? Doncs la notícia va ser molt curiosa perquè un, un amic meu, que és el Pau Sastre, cantant de Guru, està el David Palau, però també el, el Pau Sastre, eh, els amics de tota la vida, i se'n van estudiar ja a producció. I un bon dia em va trucar i em diu, Mike, Mike, que venen els, els tios de Berkeley fent la gira mundial per tots els països, eh, agafant a gent i, i donant beques. Em diu, per què no et presentes? Diu, quan és, quan és? Diu, és dintre de tres dies, és que m'he enterat i t'ho dic ara, però presenta't. Dic, però tio, si no sé ni llegir partitures, ni ser solfeig, ni... Diu, tu presenta't i punto. I vaig dir, vale, doncs em presento. I me'n recordo, va ser molt emocionant perquè vaig arribar a l'aula la, de músics de Barcelona, que és el lloc on es reunia tota la gent de l'estat espanyol, etc etc. I, i jo veia gent doncs, de 30 anys, de penya, tocava la puta mare, i dic, hòstia, per què faig aquí? I vaig entrar i me'n recordo d'un nígar de la hòstia de dos metres que, que dic, però tio, ni sé anglès, ni sé res, i un home de com uns 70 anys que estava ja amb un ordinador, i em diu, no, passa, passa, passa, hombre, passa. Bueno, tot això en anglès, i jo ni puta idea d'això. I em van dir, toca, toca, i em van fer una partitura a tocar, i no vaig donar ni una, perquè com he dit, no, en aquell temps no sabia ni llegir partitures, ni Tot, per mi eren tot boletes negres amb un paper. I les vaig cagar totes, totes. I al final em van dir, va, toca ara lo que has venido a tocar, no? I jo vaig anar amb una base pre i vaig tocar una cançó quan va acabar tot em van dir oh, ¿cuántos años tienes? bla, bla, bla. Eh, tindràs notícies nostres en tres setmanes. I bueno, vaig sortir d'allà una mica com dient aquesta penya ni em pilla ni, ni res. I curiosament va passar. O sigui, al cap de tres setmanes vaig rebre una carta de Berkeley que m'havien acceptat i que dintre de, de l'estat espanyol era dels, de les 12 persones entre una d'elles guitarrista, que m'havien agafat per anar allà i amb una de les beques més grans que hi ha de 10.000 dòlars quatrimestralment. He imaginat jo plorant, mon germà plorant, ma mare plorant, i va ser molt fort perquè ja ens vam ficar les piles i vam dir, s'ha d'anar. Tot s'ha de dir que no vaig anar amb 19 anys, sinó que em vaig esperar dos anys més treballant a fàbriques, bla, bla, per, per tindre uns diners, per tindre el paro, perquè viure ja no és gens fàcil ni gens econòmic. Però al final es va poder fer i va ser, una, va ser increïble el viure allà i aprendre. Allà ah, vas estudiar diferents matèries amb diferents professors com el Dave Fiusinski, el Joe Stam, Vernon Reid o John Petrucci, entre d'altres. Com recordes aquella etapa de la teva vida i quin va ser per tu el millor professor? El millor professor, sens dubte, va ser Dave Fiusinski. Increïble, un tio que, si per mi està com una cabra, és un tio que se'n va en un bosc i agafa una partitura i comença a transcriure el cant dels ocells en partitura. I després ho reprodueix tocant la guitarra. Dic, vale, o sigui, aquí ja s'ha acabat tot. O sigui, tinc la sort d'estar amb tu i sí, i vaig aprendre moltíssim. Molta gent sí que és veritat del rotllo de John Petrucci, guai, és molt bon guitarra, m'encanta, molt bon guitarra, banda Dream Theater, joder, és la Però realment el més experimental, la persona que més, com per mi, eh, que té un concepte de la música superespecial i tot, per mi va ser el Dave Fusinski. Sí que és veritat que, com a curiositat, Mm, un bon dia em vaig llevar i el que fa Berkeley és agafar aleatòriament l'ordinador i agafa i fa plup, apreta un botonet i aleatòriament agafa a 20 guitarristes dels 4.000 músics que hi ha a, a Berkeley, però bueno, de guitarristes estem parlant, i agafa i em va tocar aleatòriament que tenia un professor invitat que durant tres setmanes em donaria classes una persona. Jo em vaig llevar a les 9 del matí no sabent qui era aquest professor i me'n recordo anar allà a Berkeley i obrir la porta i veig el John Petrucci i, dic, i vaig tancar la porta i dic, espera, què, què, què, què, què, què dic? Ara em vaig, em vaig així dir, estic somiant o no? I sí, sí, vaig obrir la porta i dic, puto John Petrucci diu, no, no, pues que t'ha tocat aquesta classe aleatòria i vam fer classes durant tres setmanes hem vist vídeos on participes en l'acte de graduació de la UOC, en la celebració del campionat de Lliga ACB al Palau Blaugrana i l'estiu passat, juntament amb el Loris, abans del trofeu Joan Camper al Camp Nou. Com arriba l'oportunitat de tocar en celebracions com aquestes? Doncs, o sigui, no vull semblar ni prepotent ni, ni dic la veritat tal com és vaig rebre una trucada i aquella trucada era de, de, de l'equip que monta el so del Palau Blaugrana eh, del Camp Nou eh, dient que buscaven un guitarrista que fes un espectacle i que havien trucat a diversos guitar eh, guitarristes preguntant qui podia fer un espectacle d'aquest tipus, doncs super baixant les escales, tocant, fent tapping i aquestes històries. I curiosament, una, dos, tres, quatre persones van recomanar el Mike Zagora per fer això. Va ser així. I em van trucar. Home, ens han dit Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, doncs al final hem trucat Mike i que facin això. I a partir d'aquí va sortir lo del, lo del Camp Nou. Amb el Pacacho, mon germà també, i el César Garrido, eh, professor de baix de, de la Rock School. Ara una pregunta molt complicada, jo penso. Com a guitarrista que ets, quin és per tu el millor guitarrista del món? I no val dir tu mateix. és impossible que digués jo mateix perquè realment em, em considero... Mira, et dic cinc persones. Randy Rhodes, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Steve Vai, Dave Gilmour. Si havent aquesta gent, que per mi són els millors del món, eh, jo em declarés però quasi tu, no es vol dir... Tu, és, vull dir seria... Era una broma. Ja, ja, però m'entens? No, però fixa't que hi ha molta gent amb la que parles i, i dius, no, no, no, és que jo soy muy bueno. És que jo sé tocar mucho, eh? Dic, jo no sé tocar una puta mierda. Diu, escucha el Passion and Warfare de Steve Vai. Escolta, però, o sigui, a Roddy Gallagher, tio, l'Irish Tour. Mm, dius, tu et creus que em puc creure alguna quan hi ha aquesta gent? Doncs et diré més. Quan estic a l'escola donant classes i veig un alumne que m'està ensenyant a mi, a mi l'alumne m'ensenya. Aprenc donant classes. Dius, tot creus que puc tindre alguna mena de, de dir mm, jo soy muy bueno. No, ja t'ho dic que sóc una puta merda, veient-lo que hi ha. I ara sí que anem a lo, a lo que em deies. El millor guitarrista aquí al món és molt difícil, he de dir, perquè no es pot comparar. O sigui, evidentment, o sigui, l'Steve Vai m'agrada moltíssim, però no el puc comparar amb l'Steve Ray Vaughan o el Jimi Hendrix o el Rory Gallagher, perquè tots m'arriben. I és molt curiós que molta gent em diu hòstia, però què banda, què, què disco te llevaries en una banda, en, en una isla desierta? Què tres discos? Eh, dic, per exemple, el Passion and Warfare de Steve Vai, eh, dic l'Iris Tour del Rory Gallagher i dic The Cure, el Disintegration. Diu, The Cure? Què passa? O sigui, és brutal els arreglos que hi han, el que em transmet al disintegración es brutal. Ja, però no es metal y tal, porque qui ha metal? Dic, el metal igual es un sentiment, pot ser molt metal el disco de The Cure que un disco Iron Maiden. Així ho visc. Doncs ara et deixem descansar una miqueta. Mm, vamos a por Loris, vamos a conocerte un poquito más. Sabemos que aparte de ser batería, eres luthier de percusión. ¿Cómo surge la posibilidad de aprender este arte? ¿Crees que esto te hace mejor batería? No, no creo que me hace mejor batería. Tuve la gran suerte de que mi profesor me enseñó, digamos, no solo a tocar la batería, también a arreglarla. Y pues da esto nació el hecho de aprender a arreglar instrumentos. Entonces me informé cómo se hacía y con el apoyo de mi profesor pues llegué a conseguirlo, ¿no? Después unos años y bien, la verdad que es un gran satisfecho, sobre todo para la gente que, viene y recoge su instrumento y me dice, hostia, que ha pasado en tus manos? se suena muy bien, ¿no? Entonces, claro, para mí es un gran satisfecho, sí. Hemos visto que has pasado por un gran número de bandas de estilos muy diferentes. ¿Con qué estilo te sientes más a gusto tocando? Yo creo que para mí como persona, como escuchador, digamos, es el rock progresivo, el, género de música que más en absoluto me gusta. Luego he estudiado varios géneros, ¿no? Por ejemplo, como el pop, el reggae, que no tiene nada que ver con el heavy metal, pero que también como profesor me sirven para poder solo explicar a la gente, para que pueda aprender a, a tocar varios estilos de batería, porque yo creo que una cosa importante en la música es eh, lo que quiere tocar, lo que te gusta tocar. Eh, luego cualquier persona tiene influencias de varios géneros de música, ¿no? A según de lo que escucha en la radio o alrededor. Pero después un tiempo se fijan en lo que realmente ellos quieren tocar, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Cuando un músico llega a descubrir esto, pues está feliz de hacer lo que le gusta. <laughs> Más que nada es esto, sí. No, sí, pienso que es así, Sabemos que estuviste un tiempo dentro de la Cuna Coil y posteriormente acompañaste a Timo Tolki en su visita a Madrid con Revolution Renaissance. Quizás las bandas más conocidas con las que has tocado, que son unas cuantas. ¿Cómo surgieron estas oportunidades y cómo las recuerda? Pues muy buenos recuerdos, sin duda, grandes experiencias. Eh, Simplemente fue suerte, fue suerte eh, de estar en el momento justo, en el sitio justo y puedes aprovechar de este tren, eso. Y, entonces, con mucho gusto, pues tuve la suerte de participar a estas cosas. Siempre lo he vivido como algo bastante normal y sigo viviéndolo así. Y entonces, claro, hasta para mí mismo tocar con Timo Tolki, que ha sido un ídolo por muchos años, ha sido increíble, ¿no? Verlo en el escenario, estar ahí en ese momento, en ese escenario y tocar con él, pues ha sido una gran experiencia que nunca me <laughs> olvidaré, sin duda. Y, nada más, pues una suerte, una suerte. Y como batería que eres, la misma pregunta que le hemos hecho antes a Mike, ¿quién es para ti el mejor batería del mundo? Mira, yo sin duda creo que el mejor batería del mundo en absoluto para mí es Buddy Rich. Yo creo que es un hombre que no has podido eh, ser superado por su grandeza a nivel musical. Y luego hay unos cuantos que se pueden añadir a todos estos desarrollos. No sé, por ejemplo, Dave Weckl, Simon Phillips, Billy Coban, claro, hay unos cuantos, pero sin duda el Buddy Rich es el Jimi Hendrix de la batería. Eh, muy pocos baterías lo conocen. Eh, me extraña a veces que cuando hablo con gente que quiere aprender a tocar este instrumento, eh, no sepan quién es Buddy Rich, porque yo creo que es básico, un poco como Jimi Hendrix por la guitarra, como dije antes. Y entonces, pues, la gran emoción es enseñarle quién es Buddy Rich. Métete en YouTube, busca Buddy Rich y entonces ahí lo ves, Sent els dos grans músics experimentats i havent format part de tantes bandes, per què decidiu dedicar-vos a l'ensenyament? Home, sincerament, igual quan, quan comences a tocar, el que a la gent li, li sol passar és pensar en, en triomfar, en ser un rockstar, per dir alguna cosa, però després toques de peus a terra. I, i tot i que hi ha molta gent que ho intentem, que és tocar la nostra música i que la gent ens escolti, perquè és algo que podries dir, jo toco la meva música i em puc quedar a la meva habitació i tocar-la, punt, això és el que m'agrada. Però hi ha algú amb els músics no, que passa això, que dius, ho, ho necessito ensenyar, necessito que la gent disfruti d'això, necessito que... i veure l'aprovació de la gent. Quan tu veus una sola persona que escolta un tema teu i s'emociona, o diu, això és de puta mare, necessita, clar, dius, hòstia, és que vull que això ho escolti la gent. Aleshores, al tocar aquesta música, tots sents com, vale, vaig gravar un disc, dos, tres, però veus que vivint on vivim, sobretot a l'estat espanyol, Catalunya, Europa, on sigui, eh, estàs molt poc recolzat per les discogràfiques, que són una puta merda. Lo que, lo que parlàvem, lo que deia, bueno, vender discos és de puta madre. Dic, bueno, és de puta madre per a la discogràfica, perquè tu t'emportes un 1% del guany d'això. Si és el Michael Jackson o la Madonna, un 1% són molts milions, però si et dediques a una música més minoritària, la que sigui, si no ets una gran estrella, mm, el músic guanya dels concerts, de tocar en viu. D'allà sí que guanyes els teus diners. Vale? Aleshores, com que igualment és molt difícil tocar amb concerts davant de gent que t'escolti, que vingui, que pagui una entrada, inclús la entrada és gratuïta, ja veus que venen quatre persones, eh, un es munta mm, com pugui per fer de viure de la música. Aleshores, nosaltres, tant el, el Loris com jo, hem treballat a fàbriques, hem sigut paletes, jo he sigut pastor, he estat en una polleria, eh, sí, tallant els pollastres al cap, eh, i de pastor pastor però traient la merda de les cabres, eh, fent de paleta amunt i avall amb, el, amb, el, con el cemento, venga per arribar per abajo, venga aquí una... De... O sigui, flipes i amb set fàbriques diferents eh, dius, estàs currant, ara mai deixes d'estudiar i tocar. Aleshores et planteges una cosa, si estic estudiant tant, tant, tant per ser un bon músic o intentar ser un bon músic, mm, et ve una cosa al cap. El que puc fer és una classes. Ara és quan la gent igual et ve i t'ho demana, hòstia, me podries dar classes de guitarra o de bateria? I dius, hòstia, doncs pues sí. I igual les fas al principi doncs, gratuïtament perquè bueno, tu també aprens a ensenyar, però quan ja són dos, tres, 10 persones que venen, dius, hòstia, doncs ja són 10 hores, mm, cobraré alguna cosa, 500 pessetes, parlo de fot 15 anys enrere. I un va creixent i dient, escolta'm, jo puc fer un coixí eh, donant classes i a més, si hi ha un somni, per exemple, de fer una escola, una escola competent, una, una, cosa nou, i a poc a poc vas veient que aquest coixí, que és donar classes i que a més a més agrada, eh? o sigui, és brutal el poder ensenyar, dir, hòstia, quan ser un alumne que està somrient y que digo pues que surda la clase dient hòstia, que guay que el tío está somrient digo vale, o te están pagando para algo que a més a més mm, et sents tota Claro, que interrumpo, ¿no? Porque a mí me gustaría aclarar una cosa importante sobre la Heavy Rock School, es el hecho de que el Mike tuvo esta idea hace años por estas cosas que está diciendo, ¿no? entonces, nada. Aquesta, arriba com arriba un músic doncs, a fer classes? Doncs perquè si vas donant classes, la gent t'ho demana, tu ho vols fer i veus que hi ha una demanda, doncs ho fas. I després, com estem ara en aquest moment, veus que tens un coixí econòmic que et permet dir ara em dedico a la banda, a tocar, però perquè tinc aquest coixí. I tinc una sort increïble de viure de la música, no de fent el que havia fet abans, que és treballar en una fàbrica, per exemple, que és molt no? Mon pare ha estat 40 anys a la vida en una fàbrica, però, hòstia, el que mon pare ha volgut, o els nostres pares, és que el meu fill tingui alguna millor del que ja he fet. I ho estem fent. Que no és, no es podem queixar de dir, hòstia, és que no estic tocant en conciertos cada setmana. No, estic donant classes, estic tocant. Això és de puta mare. I com arriba això? Doncs arriba d'aquesta manera. Que ho proposes i es fa i funciona. tens aquest coixí i ara dedicar a grabar un disco y girar. Que funciona ve que no funciona, no pasa ya tenemos lo otro Me gustaría añadir algo más, si puedo, es el hecho básicamente de la pasión, es decir, estamos hablando de un profesor que instintivamente tiene una pasión para hacer lo que hace, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentra frente de un estudiante que quiere aprender y crees que este profesor que tiene enfrente es la persona adapta para él, pues es lo más grande a nivel eh, de trabajo en este caso que un profesor pueda recibir. ¿no? Básicamente yo creo la pasión, la pasión en absoluto. Ahora sí, anem a de la Heavy Rock School, on tu, Mike, es el director y profesor de guitarra y el Loris es profesor de batería, y del cual yo desde de poco poquet hecho estoy y estic muy orgullosa de hacerlo. Tinc una profe increïble. Quan i per què decideixes fundar la Heavy Rock School i creieu que fan falta més escoles com aquesta? Mira, la idea sorgeix primera, des de fa molts anys, perquè és molt maco intentar tindre una escola. Eh, però després dos els problemes, de dir com tens una escola, per exemple, si no tens pasta, com agafes un edifici o com fas tal cosa. Doncs, bueno, a partir d'aquí és realment no sóc el director de l'escola, no sóc el director fincar sota el cap d'estudis. Com sorgeix la idea? Doncs ja t'ho dic, de la il·lusió de fer-ho i després de fer una entrevista amb un músic que es diu Milen i Núria, em van agafar, ells són de músics clàssics eh, i tenen una escola que es diu eh, Estudis Musicals Atlàntida. Ells van crear aquesta escola de música clàssica però van voler agafar bueno, professors de modern. Ara farà ja 7 anys, què tal? set o vuit anys que va passar l'entrevista aquesta primera que, que em van fer, em van agafar com a guitarrista de modern de l'escola i va ser després de quatre anys donant classes allà que li vaig proposar una cosa amb el Milen i amb la Núria, que va ser obrir una escola de rock o heavy metal, directament, tal qual. Crec que feia falta, perquè aquí no hi ha escoles així. Tothom pots anar, per exemple, a Berkeley i allà tu pots estudiar una carrera la carrera és directament, tu vols ser músic, vols ser instrumentista, vale, però dedicat a què? Saps el fort que és trobar-te amb una persona de 70 anys, amb un pòster d'Ingui Malstein, i que et digui, vale, tu creus ser músic aquí en Berkeley, però enfocado a què? A heavy metal. Dius, hòstia, això només passa aquí. Aquesta idea es va transportar, i jo la vaig transportar amb el Milen i amb la Núria, i els hi vaig comentar, jo vull una escola. I em van dir, però d'on vas si no tienes pasta per abrir esto i tal? Dic, te cedemos nuestras aulas para que abras la Heavy Rock School bajo como departamento d'estudis de musicals l'entitat. I va ser un èxit, un èxit rotund i brutal. Tant que fa 3 anys que està oberta i en 3 anys ja són 120 alumnes els que estan a l'escola. I això vol dir que estem fent alguna bé i que el rock i el metall funciona perquè tenim a professors que creiem en això. Ens pots fer un breu repàs de les classes i professors que hi podem trobar? Professors, com et dic, hi han de tota mena. Evidentment, bé, hem anat creixent. Doncs, en principi vaig començar fent classes de guitarra, després sempre hi ha la demanda de guitarristes. I, i, bueno, i la història és aquesta, que a poc a poc doncs, un guitarra, un, altre professor de guitarra, l'Aaron López, David García, i després cant. Hi ha molta demanda, molta demanda de cant va vindre el Raül Roca, després del Raül Roca se'ns va passar pel cap eh, de fer classes de cant gutural, que dius, cant gutural existeix? No he vist mai cap escola del món, del planeta, que facin classes de cant gutural i vam dir, hi ha algun profe que ho pugui fer, tècnica de gutural? Dani, de Ravenblut. I sí, i ell estava allà i ho va fer i té els seus alumnes i a partir d'aquí doncs, va vindre Loris Pacaccio, la gent super encantada amb ell, mm, baix, eh, vam tindre primer el Miqui Santa Maria, dels millors baixistes que hi ha a Europa, després el César Garrido i així, etc etc i et dic, i amb tres anys em sembla mentida que ja siguem 15 professors que estem donant classes de lo que la gent vol, no del que volem, sinó el que la gent demanda. Loris, ¿cómo entras tú a formar parte del equipo de la Heavy Rock School? Bueno, yo entro a ser parte de este eh, gran equipo, como he dicho antes, gracias al Mike, que yo realmente busqué, yo trabajaba como profesor en privado, tenía un local alquilado donde daba clases en privado y entonces pues buscaba trabajo como profesor en una escuela. Pues casualmente me cayó una estrella encima y me digo, llamó Mike y me digo, hostia, que me gustaría que viniera a dar clases y tal. Yo al principio estaba un poco así, no me lo creía, ¿no? El hecho de una escuela que enseña heavy metal y tal y cual, lo veía súper raro, ¿no? Y luego, cuando llegué ahí, que me hicieron la entrevista, pues me aclaré más y pensaba lo mismo que ellos, más que nada. Por eso los apoyo mucho como escuela, porque es muy interesante, básicamente por el hecho de que te enseña heavy metal, un género de música que como decía el Mike antes, no están en los conservatorios ni en las escuelas eh, de música, entonces no te lo suelen enseñar, ¿no? Básicamente te enseñan siempre los, típicos pasos de jazz, de rock, de blues, pero de heavy metal no hay casi nada. Entonces los estudiantes que vienen a la Heavy Rock School, para terminar, pues son eh, gente que le gusta aprender heavy metal y rock en general. Aparte de las clases, ¿qué otras actividades organiza la Heavy Rock School? Altres activitats, per exemple, poden ser el curs de, de producció que estem fent, que també va ser una idea que, que, que bueno, doncs se't passa pel cap i dius per què no fer classes de producció. I la gent és curiós perquè, perquè mola, perquè t'anima. És com, hòstia, tens una escola, doncs per què no proposes coses noves? Vale, doncs classes de producció, home studio. Si tu tens el teu ordinador, tens la teva targeta de so, tens el teu material a casa i ben bé no saps com fer servir els programes, com fer servir aquest material, no fa falta que vagis a un estudi. Si vols gravar un gran disc, vale. Però tot pots gravar una demo, una maqueta, com li vulguis dir, molt ben feta, dominant allò. El que passa, per exemple, com en el meu cas, és que tinc una targeta de so, tinc un ordinador, tal, tal, tal, i no ho sé fer servir. I jo podria treure molt profit d'això. I vam dir, Clases de producción, perfecte. Professor, el Toni Sánchez de Regression, i diu, vale, jo puc donar classes, he estudiat a Microfusa, a tals llocs, tinc un temari de puta mare, ho podem fer. I funciona, i la gent, hòstia, que gran idea. És curiós després que la gent et diu, jo havia tenido esta idea i no sé, dic, havies tenido esta idea no l'has hecho, pues coño, aquí sí, aquí sumiem i la fem. Una escola de heavy metal, jo havia tenido esta idea, i per què no, pues ja està, es fa. Quiero confirmar el hecho de que en Europa y e quizá en el mundo todavía yo creo que como profesor no existe una escuela de heavy metal. Pel proper mes de juliol teniu programat un Camp a Portavella. Mike, explica'ns una miqueta què s'hi farà i com van les inscripcions a dia d'avui. Bueno, al Portavella, que quedi clar, però o sigui, som sincers, tant a la Heavy Rock School com... Som sincers, punto. Eh, aquesta, aquesta idea ha sortit de, primerament de Matías Eklund, crec que el coneixeu. Ell va fer el primer Guitar Camp fot 10 anys, ja. Allà està, ell fa un, un Guitar Camp doncs, amb un llac molt maco i tal. Va ser l'any passat que, que mm, em van comentar de Mike, mira, un Guitar Camp, per què no ho fas tu aquí a, a nivell d'aquí? Vaig mirar per internet i tal, veig que això no existia en lloc. Aquest any he mirat i el Paul Gilbert he vist que fa un Guitar Camp també a Nova York, que val 3.000 euros anar, no? A més, s'ha perdut allà al bosc, vull dir, amb tenda de campanya tens que anar, vull dir que als Estats Units, New York, tenda de campanya, jo crec que molta gent tornarà amb una bossa de plàstic, saps? Rotllo... En fi, no em vull enrotllar més amb això. La idea que estava de dir, per què no, per què no ho fem? Vaig trobar una casa a, a, a Ripoll, a les Lloses, a 1.000 metres d'altura, que em va semblar magnífica. Eh, em va ser preciós veure aquella casa i dic, per què no ho fem? Però ho fem a nivell de que la gent ho pugui pagar, que hi hagin les mateixes activitats a 6 hores diàries cada dia tocant, que tinguis professors de repàs, de producció, gent convidada a fer concerts, masterclass, excursions, yoga per a músics, tot. I a més amb un bon preu i que la gent a més ho pugui pagar fraccionadament, tranquil·lament. Hi ha 5 mesos d'avantatge perquè ho puguin anar, anar pagant. Per la meva sorpresa, això es va ficar fa dues setmanes i està quasi ple tant que, que estem pensant en, en obrir una altra setmana, la primera d'agost. Això és del 25 al 29 de juliol i estem pensant en obrir una altra setmana perquè veiem que queden 5 mesos i, i bueno, crec que és algo nou, com sempre, és allò que dius però, hòstia, això me había ocurrido, t'ho juro, eh? ha sortit a l'altre que diu, te lo juro que había pensado en ir en una casa, en una masía y para quitar. Y, y, ¿Y por què no l'has hecho? pues, bueno, pues ja vos estén fent aquí. I ja que ha tingut tant d'èxit eh, i que aquestes colones estan centrades únicament en la guitarra, us heu plantejat fer algun campament centrat amb altres instruments? evidentment. O sigui, ha sigut el primer any que ho intentem, al veure que la primera setmana està quasi plena i ara estem intentant, no, no volem fer més del, del que podem abarcar. I ja ens estem arriscant potser a obrir una altra setmana però evidentment, si això funciona, l'any que ve farem de cant, de baix, de bateria i, i estar tots junts allà. Ja que a la Heavy Rock School sou tants professors de, doncs, de coses tan diferents i, i que toqueu tots els camps, heu parlat mai de fer una superbanda formada per professors de la Heavy Rock School? Sí, s'ha pensat. De fet, crec que la meitat de professors que hi han tinc la sort de que volen col·laborar amb el disc que, que properament trauré, que serà per l'estiu, i, i el bateria serà Loris Pacacho, baixista Miqui Maria, i em penso que... Sí, el Jesús Espejo, teclat de Piràmid, que també és professor de Heavy Rock School, eh, també serà el teclat. O sigui que per la meva part tinc la sort de comptar amb una, amb una banda que és increïble, que encara que el, el nom de la banda pels temes i tal sigui Mike Zagora eh, realment la banda és tot. Que també vull dir una cosa, no sóc el compositor de les cançons, sí que porto la idea, però sempre cinc caps pensen més que un. I quan portes la idea i el Loris diu, «Oi, aquí molaria més este retoque, i el baixista et diu, esto mola más, al final la cançó sona a cançó real. I tinc la sort de poder contar que, curiosament, és la superbanda que són professors de la Heavy Rock School. Aparte de todo eso, eh, que ens heu explicat, quins son els vostres plans de futuro ja com a cadascun de vosaltres? Loris, tu primero. Bueno, yo de seguir claramente como profesor en la Heavy Rock School, claramente en los años que vienen, grabar algo de discos, eso, de que ahora estoy pensando yo como músico, después del proyecto de My Zagora tengo un proyecto mío solo, pues de llevar adelante esos tipos de cosas, ¿no? grabar con amigos, músicos y también hacer algo yo solo para mi. Per mi, projecte de futur, de futur el més important és enderrocar el puto estat que hi ha ara mateix i paral·lelament a això, el que és professionalment és seguir que la Heavy Rock School segueixi creixent. Hem tingut també ofertes que les estem pensant d'obrir sucursals a Madrid i al País Basc, que crec que pot estar molt bé. I a més a més, doncs, bueno, doncs seguim aquests projectes que diem idees, que les penses, però que després no es fan. Doncs idees que les penses, que les penses i si semblen un somni, fer-les realitat. Que es vol fer un guitar camp en la casa rural? Es fa. Que un vol escriure un llibre, per exemple, de com tocar la guitarra o el Loris, que ara farà un DVD de com tocar la bateria? Fes-ho, mm, no quedar-se callat mai i intentar-ho, no que es quedi a la ment, sinó intentar-ho fer sense cap pop. Després d'això, només em queda dir-vos que moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta y que ha sido un plaer estar amb vosaltres. Para nosotros es un gran plaer. muchas, muchas gracias a Calimetal. Y, y, res, ya nos vayan pas los conciertos, espero. Si yo digo lo mismo, pues muchísimas gracias a CaliMetal, Metal, pues mirar YouTube, que ahí hay vídeos de Heavy Rock School, cómo muestran cómo tocan los profesores y muy pronto también eh, pondremos vídeos de los estudiantes, de cómo evoluciona su aprendizaje, en esta escuela. Volia fer una petita menció recordatori que, com he dit abans, el Milen i la Núria, fundadors d'Estudis de, Musicals Atlàntida i Heavy Rock School, no, per lo que toca, és que la Núria fa dos anys va morir d'un càncer, eh, que li vam fer una dedicatòria molt bona en un concert que va veure molta gent i que, bueno, que queda en la nostra ment d'una persona que tot i sent de, de música clàssica, aquí es veu la gent que té una ment oberta que és el que volem expressar, que nosaltres som de gent obert, de, de ment oberta i que volem abarcar i donar tot el que es pugui donar com ella va fer i que en Pau descansi. Moltíssimes gràcies. llarga entrevista mentre escoltem encara les últimes notes del virtuosisme de Mike Zagora a la guitarra a l'espera dels nous temes que veuran la llum aquest proper estiu. Exacte. Doncs això que sonava era el Obsoleto Bombole hem de dir que és la versió reduïda, perquè com que som grans amics entre ells i nosaltres i estàvem en una situació així com a molt distesa, eh, l'entrevista va durar mm, jo crec que uns 10 minuts més segur, si no més. Llavors, per poder-la posar al programa l'hem hagut de reduir una miqueta, però en el blog, el, en els propers dies, us penjarem la versió, la versió extesa. Llarga. Extended version. versió extendida de l'entrevista amb el Laurician Mike. Edit, edit version. <laughs> Edit version. Edit radio version. Eh? Exacte. Eh? Doncs uh, si, si esteu interessats en formar part de l'escola, de així la com faig jo. School, així com fas tu. Que sóc exacte. alumna de l'escola, jo. Alumna. Que no s'ha dit en cap moment, però la meva professora és la professora de cant mm, de, diguem-ne, versió més metal, que és la Elisa C. Martín, una gran persona i millor professora. I que en breu també tindrem entrevista Exacte. amb ella al Calibeta. Qualsevol dia l'enganxo. <laughs> Sí. sigui, doncs si voleu més informació, sobre els protagonistes, sobre la Heavy Rock School, doncs entreu a heavyrockschool.com, allà ho trobareu absolutament tot i si no també busqueu-los per Facebook perquè sí. també hi són parlat. Fins aquí la meva aportació. I si no ho trobeu ens ho pregunteu a nosaltres. I ja està, I ja està. nosaltres ens trobeu segur. I fins aquí la meva aportació d'aquesta segona hora perquè l'entrevista l'has fet tu, amb la qual la gent està farta d'escoltar-te, però tanca tu el programa. Acabo va. jo. Anem a escoltar una altra banda que cada vegada que sona un dels seus temes ens transporta enmig d'una festa pagana enmig dels boscos de la península escandinava. Ells que són... Eh, que sí, que m'ha quedat. Impressionant. Ells són els finlandesos Fintroll, una banda de trolls que canten en suec perquè diuen que sona més troll que el finlandès, ells són així. A mi em sona tot igual. Sí, a mi em sona tot igual. <laughs> I que combinen elements del folk i del black metal d'una manera espectacular. El passat 22 de març van editar el seu sisè disc d'estudi anomenat Bloodsbet. que vindria a ser alguna així com embolicat en sang. Algo així. Fàstic. Sí, és una mica escarós la cosa, però bueno. Compta amb una portada d'allò més curiosa dissenyada pel guitarrista de la banda, el Samuli Ponsimà. Ell també ha il·lustrat totes les cançons amb un dibuix. Sí, sigui, dir que és un, di és un, extra, un disc és un que, que és maco de veure, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. aquí cosetes mones. Un dels temes que més bon rotllo ens ha transmès és aquest Ed Folk Forbanat, que és amb el que acabarem el programa d'avui. Doncs Ariadna, moltíssimes gràcies per ser aquí una vegada més després de Setmana Santa, després de les petites de inclemències tot, que hem passat. Després d'entrevistar amb aquests dos, que va ser cansat, eh? <laughs> Va ser cansat, ho he de dir. <laughs> També... Des d'aquí un saludo i un petó molt gran als dos, eh? Que som grans amics. També moltíssimes gràcies a tots vosaltres per estar a l'altra banda i gràcies ja... a tu, Marc, per deixar-nos estar aquí i deixar-nos gaudir d'aquest programa ja, una setmana més. Ja, ja sabeu, com vulgueu, com vulgueu, pel que sigui. doncs amb aquest poble maleït ens acomiadem. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu.